Book 2 81 81 81อดีตการหนึ่ง Förfluten tid 1 Förfluten tid 1เขียน Skriva Skriva ขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ Han skrev ett brev. Han skrev ett brev. และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ Och hon skrev ett kort. Och hon skrev ett kort. อ่าน Läsa. Läsa. ขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ Han läste en veckotidning. Han läste en veckotidning. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม Och hon läste en bok. Och hon läste en bok. หยิบ Ta. Ta. เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน Hon tog en cigarett. Han tog en cigarett. เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น Hon tog en bit choklad. Hon tog en bit choklad. เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ Han var otrogen men hon var trogen. Han var otrogen, men hon var trogen. Han var lat, men hon var flitig. Han var lat, men hon var flitig. Han var fattig, men hon var rik. Han var fattig, men hon var rik. Han hade inga pengar, utan skulder. Han hade inga pengar, utan skulder. เขาไม่มีโชค han hade inte tur, utan otur. Han hade inte tur, utan otur. Han hade ingen framgång, utan motgång. Han hade ingen framgång, utan motgång. เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ Han var inte nöjd, utan missnöjd. Han var inte nöjd, utan missnöjd. เขาไม่มีความสุข Han var inte lycklig, utan olycklig. Han var inte lycklig, utan olycklig. เขาไม่เป็นมิตรกับใคร Han var inte sympatisk, utan osympatisk. Han var inte sympatisk, utan osympatisk.